kuri ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya mirongo ine na gatandatu ukwezi kw'icyenda mwaka bibiri na mirongo ibiri n'umwanya wo kubashikiriza amakuru avuga kuri uno ku ngingo nkuru nkuru zikurikira umugwi washinzwe kugira ngo ucungere abategetsi bitekerera ngo wafashije mu gukangira byashyikirijwe n'umukuru w'igihugu mu kiganiro namenyesha makuru cyo kuri uyu wa gatanu ku mugwa mukuru wa politiki gitega umukuru w'igihugu asaba amabanki y'ubudandaji kutadimba abanyagihugu mu kubaka inyungu y'umurengera nayo hagati aho ngingo zimwe zimwe zo kwikingira korona ngo ntizoroshe mu gukurikiza mu bumwe bumwe aha twavuga nk'imetero hagati y'umuntu n'uwundi ibikorwa bikaba bigiye gutangura vuba ni bamwe mu bahungutse bava mu gihugu cy'u Rwanda bahora mu buzi bwa leta basaba leta kubasubiza mu kazi bagasaba kandi bagenzi babo bakiri mu hungiro guhunguka kuko ngo nabo nyene bakiriwe neza alphonse ku by'umwana mbwa bw'ibyuma sangwa ikaze isanganiro isanganiro iradiyo ndasiye kuba ikaze muri ano makuru duhera mu gisata cy'umutekano w'umuntu umwe yarishwe wundi arabugwa irengero mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu ku tondero zone rugazi komine kabarori intara ya kayanza makuru atangwa n'ababanyi b'abo bantu akanemezwa n'urongoye iyo komine saguye berikimasi amenyesha ko hari igihe cy'isaha imwe imwe n'igice z'ijoro imvura yari kiragwa aho ako kagwi k'abantu bitwaje ibigwanisho katera karica ndetse ah, karakomeretsa kongera gasahura mu mazu ibitungwa nayo abajejwe umutekano ngo bakaba batashoboye gukurikira neza abo bagizi ba nabi mu gihe bariko barasubira mu ishyamba cimeza rya kibira iyo bari baje bava bitumwe n'iyo mvura nyene umusitani wa komine kabarore akavuga kandi ko ah, yamaze gusaba abajejwe umutekano kugira ngo umutekano w'ingo zegereye ikibira ukomeze gusumba ibyo bikaba bibaye mu gihe akagwi nk'ako kitwaje ibigwanisho kaheruka gutera ku musozi nyarumanga wo muri komine matongo kica abantu batandatu gakomeretsa abandi babiri wundi umwe nawe arabugwa irengero mu makuru ajyanye na politike umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye asaba amabanki y'ubudandaji kwikubita agashi mu kutazimba abanyagihugu ku nyungu basaba umunyagihugu iyo yasabye ingurane yabishikirije kuri uno wa gatano mu kiganiro yahaye abanyagihugu n'abamenyeshamakuru umugwa mukuru wa politiki gitega nayo ku washinzwe kugira ucungera abategetsi bitekerera mukuru w'igihugu avuga ko wafashije mu gukangira ni nkuru tubaza mugenzi wacu muri misago Bimwe mu bibazo babajije umukuru w'igihugu bijanye n'ingurane nini amabanki y'ubudandaji asaba abanyagihugu kuri icyo kibazo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yishyura ko bikenewe ko abanyagihugu bashigikirwa mu gushinga ayandi mabanki akizera ko ayo mabanki y'ubudandaji agiye kwikebuka ayo mabanki nibaba barishizemo kuzoguma bavuga bati sindekura abenegihugu baratunze bazokwikorera ayandi mabanki arekura tuze turabe iyo biherera reka rero dutere intege abenegihugu benshi nabo bashinge amabanki kuko birashoboka leta kugira ibafashe ntibagire ingorane z'ayo mabanki nicyo gituma yafashe ingingo yo gushyiraho amabanki y'ugwaruka y'abakenyezi y'abarimyi kugira ngo boroherwe none ayo mabanki ko leta yamaze kuyanegura ikabivuga bakaba babona itanguye kuja ku kivi aho ntibokwibwira je nibaza yuko mu minsi iza bazokwibwira hariho shirahamwe ry'amabanki yose twaravuganye ndabaha impanuro ndababwira nti mushaka mwokwibwira kandi naho nyene je ndafite icizere ko bizogabanuka cyane ku kibazo cy'umugwi washinzwe na nyakwigendera umukuru w'igihugu Petero Nkuru Nkurunziza kugira utohoze ku ndongozi zitekerera ndabye uko yabyifuza yuko dushikira ku kibi tunabanza guhagarara turondera iyo tujya n'iyo tuva ega burya hariho gukangira burya hariho abari kubikora batabikoze rero ndashima ko tutashikiye mu bugaragwa twashyikiye heza ni ukuvuga kajya kantu karakoze yarakangiriye ubu rero nibyo tubuca twicara umukuru w'igihugu yashikirije ko udusandugu twashizeho kugira abanyagihugu bashikirize ibyiyumviro buri ko burakora akamyesha ko bamwe baza bamaze gufatwa kandi ko bwafashije mu kurwanya forode Moyize misago urakenuye mujanye n'ubutungane umugabo w'imyaka 30 azwi ku izina rya nakumuryango Severin wo kumutumba butwe uh, commune Shombi ntara Karusi yaraciriwe igihano c'umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose ku mugoroba kuri uyu wa uh, ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu wo mugabo yagirizwa kwica umukenyezi azwi ku izina rya Consolate wo uwo mutumba nyene akaba yatoye ikiziga mu gatondo ko kuwa gatandatu heze nkuko nk'uko byashikirijwe n'umukuru wa parke w'intara ya Karusi mu ntahe y'icese yo kuri uyu wa gatanu sentare nkuru y'intara ya Karusi yashashe mu rubanza rw'ikibiriraho abandi bantu batanu harimo n'umuhungu w'uwo muhisi barejejwe n'iyo sentare nyuma yaho uwo nakumuryango yemeye ko ari we yishyuye uwo mukenyezi w'abana bane ibikorwa byo kubaka urugomero rw'umuyagankuba kuri ruzi bigiye gusubira gutangura urwo rugomero rudutanga umuyagankuba ungana na megawate cumi n'ibice bibiri integuro y'itegeko igenga ibyo bikorwa yaremejwe mu nama shikiranganji yabaye mw'inondwi umuvugizi wa leta aributsa ko ibyo bikorwa byari byahagaze kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kubera ikena ry'uburyo umugambi wo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba kuri uzi impanda rufise megawate cumi n'ibice bibiri watangujwe na leta y'u Burundi mu ntumbero yo kongereza umuyaga mu gihugu zo kuriha amashyirahamwe yari yatanguye kubaka urwo rugomero leta nayo igashyiramo miliyoni icumi z'amadolari y'abanyamerika iryo shyirahamwe rizogurisha umuriro ku mahera angana na dolari z'abanyamerika ubusa n'ibice ijana na mirongo itatu na bitanu kuri kilowateri mu kiringo cy'imyaka mirongo ibiri n'itanu inyuma y'icyo gihe iryo shyirahamwe rikazoca rishikiriza leta y’u Burundi urwo rugomero isanganiro inama isumba ingimba Isaha zitandatu zirenga iminota mirongo itatu n'itanu amakuru tubateguriye arabandanya mu bijyanye n'imibano bamwe mu bahungutse bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bemeza ko bakiriwe neza ku mitumbi iwabo na Ishyirahamwe mpuzamakungu rikaba ryarabatekereye impamba y'amezi atatu basaba leta ko yabafasha ikabasubiza mu kazi bari basanzwe abari basanzwe ari abakozi ba leta bagatera akamo na bagenzi babo bakiri mu buhungiro gutahuka mu gihugu cyabo kuko ngo bakiriwe neza nk'abavukanye n'inkuru tubaza mugenzi wacu Abraha Safari bamwe mu bahungutse bava mu gihugu cy'u Rwanda mu ikambi y'imahama bemeza ko bakiriwe neza bamaze gushika i Burundi Emmanuel Bizimana yahora ari umwigisha muri Komine ya Bugabira ati “Bashyitse mu ikambi bita Kando Transit y'Isongore mu ntara ya Ngozi imbere yuko batwagwa mu mitumba iwabo batekerewe impamba y'amezi atatu baratwakiriye baratugaburira badaho turyama heza hakingiye hanyuma baradutekerera baduhaye ibifungurwa by'amezi atatu ni ukuvuga ku muntu Eh, hambavu y'ibyo baduhaye n'amafaranga yo kuba umuntu arifashisha ku muntu akuze arenza imyaka cumi n'umunani akuze imyaka cumi n'umunani ni ibihumbi ijana na mirongo ine ku mwana ibihumbi mirongo indwi ngo bamaze gushika ku mitumba iwabo barakiwe neza abatware bazindutse mu gatondo kubabaza uko baramutse yaba na romuwarde ndayikengurutse aba ku mutumba wa mukenke komine ya bwambarangwe aremeza ko bakiriwe neza na leta y'uburundi cyo kimwe n'ababanyi babo bizimana emmanuel wari mu ba mbere basinye ikete barungikiye umukuru w'igihugu basaba gutahuka akabeshuza n'amakuru yavuze ko hari ibibazo bahuye ngo barakubitiwe muri documentation n'ibibazo bahuye ariko kugeza ubu ngo ntawurabaraba ijisho ribi kandi ngo n’ibyo basize mu miryango yabo basanze bikihari kiretse inzu yononekaye na Romualde Ndayikengurutse haremeza ko uretse inzu yasanze yarononekaye kubera atawayibamwo ngo ibindi bimeze neza yaba uyu Romualde Ndayikengurutse yaba Emmanuel Bizimana bose basaba ko bosubizwa mu kazi kuko bose bari basanzwe ari abakozi ba leta ico saba leta nuko yogerageza ikatunyarutsa kugira gushika ubu ngo n'abagize ibibazo abajejwe intwaro barabafasha kubitorera inyishu abanyagihugu ba komine bugabira bavuganye na radio isanganiro batumenyesheje ko abahungutse bagasanga amazu yabo ntameze neza ngo barabahaye indaro imbere yuko baja mu mazu iwabo tubibutse ko impunzi zose zimaze gutahuka zababa ibihumbi bibiri muri bo abarenga gato igihumbi n'amajana atanu bakaba arabaje bava mu ikambi y'impunzi y'imahama mu kirundo Abraham Safari ku bw'iradio isanganiro Abraham Safari urakenuye mu n'amagara y'abantu abakoresha basabwa gufata ingingo zose dishoboka kugira ngo bakingikiza ikiza Corona mu bibanza bakoreramo ubudi bisunze uko akazi kameze Gaspar andisabira umunyamabanga mukuru mu ishyirahamwe ry'abakoresha mu Burundi aterakamo ah, ah, avuga ko ari ku neza y'abakozi n'abo bakoresha bamwe mu bakoresha bo mu ntara za bururi rumonge makamba na bujumbura bari bitabye inama mu rumonge kuri uyu wa gatanu bavuga ko guhana imetero hagati y'umuntu n'uwundi bigoye mu buzi bumwe bumwe n'inkuru twaza mugenzi wacu Jean Pierre Misago hampande y'igisata cy'uburobyi bigoye kubahiriza imetero hagati y'umurobyi n'uwundi bari ku murimo wo kuroba hari n'ibindi bibanza bikorerwamo ubuzi bigoye ko iyo metero yubahirizwa nk'uko umwe mu bari baserukiye abakoresha mu rumonga bivuga iki kijyanye n'aya madisanse dufise ukuri imana ikinga mu burundi hari aho byoshoboka naho bitoshoboka wowe dufatiye muri segiteri y'indero murajya amasare do karase dufise avec iyepete bakabona yuko muri sare do hashobora kuba abana ijana resistance ntikunda mu modoka iyi taransiporo bishoboka byareze bwiza naho nyine ntibikunda ku bwa gaspari nzisabira umunyamabanga mukuru mu ishyirahamwe ry'abakoresha mu burundi ayeb mu mfunyamfunyo y'igifaransa iyo metero hagati y'umuntu n'uwundi bidakunze ko yubahirizwa ku kazi nko mu kirobyi izindi ngingo zibwirizwa gufatwa kugira ngo bikingirikiza koronavirusi ku neza ya bose ngubu mu habirya by'uko abakozi batokwegerana mbe bishoboka gute ku bantu bari ku bwato bumwe bicara begeranye ku bwato butonyi bizoshoboka gute baca baja hamwe n'abakoresha niwashaka n'abakozi bakaja hamwe bakumvikana ingene bokwikingira bambara utu boza baripimisha kenshi ngo bamenye ko barashikirwa bashikiriwe bagaca bafata izindi ngingo zikomeye bagahagarika nk'uko kuroba nk'iminsi iyi n'iyi bakabyumvikana mu ishyirahamwe ry'abakoresha mu burundi bo bitwararika gukangurira abakoresha kurwanya ikiza coronavirus kuko mu kibanza gikorerwamo akazi umukoresha ari we aje imbere y'abakozi biwe mu gukingira aho akazi gakorerwa mu gufasha abakozi biwe kwikingira ntibandure abanduye nabo kugira ngo abafashe nk'uko uwo munyamabanga mukuru wa aye babishikiriza jean Pierre misago mu rumonge barashoboye bamwe bamwe barashoboye no kubandikisha ku ishuri mugabo aba bana bageze ku ishuri bakiga mugabo batashe imuhira ntibashobora kuyaga n'ababyeyi babo ababyeyi ntibamenye ibibagora ibiborohera amanota barose no kumwe babakurikirana baca rero abo babyeyi bigira umugambi wo kwiga ururimi rw'ibimenyetso ariko ururimi rw'abagendana ubumuga bwo kutumva Eh? ingorane rukunze kugira ukugwaruka mwishinze guteza imbere indero yago niziye aba bana bagendana ubumuga bwo kutumva icambere na mbere hoho ntibakigwa ku mashure kubera iki kubera ururimi rw'ibimenyetso ariko ururimi rwabo bakoresha ntibaragwigishwa benshi mu bigisha novuga ko ntirwaja mu nyigisho zitangwa ku mashure ngaho rero ishyirahamwe ya pesi burundi ryashyikirijwe icyifuzo y'uko leta yogira ibishoboka byose ugasanga umubyeyi aho bavukana bavukana umwana agendana ubumuga bwo kutumva ntibashoboye kumwankadira ngo bayage mu bijyanye n'inkino ku mugwa mukuru wa politiki igitega ariko haba harabera kuri uwa gatandatu inkino zo gukuranamwo zitiriwe igikombe cy'incungu z'uburundi mu bigeme ngo zihura na gitega eh, Bruce mu bagabo naho hariko hakinwe inkino zibiri urukino rwa mbere rukaba ruhuza mesaje ngozi uh, eh, y'abahungu na Young Girl Eagles y'intara ya Gitega nyene wa kabiri nawo ukaba urukino rwa kabiri nagoro ukaba ruhuza umugwi w'imbeya waho